Уроки англійської. Подкаст bbc.ua Розкажи мені казочку. Tell me a story. Вітаємо вас. Hello. Сьогодні ведемо далі розповідь про дівчину, яка не вміла прясти. Пригадуєте, вона вийшла заміж за короля на тій умові, що 11 місяців робитиме все, що заманеться, але останній місяць буде змушена щодня випрядати по 5 клубків. В іншому разі їй відрубають голову. Річ у тім, що король думав, що його дружина могла прясти по 5 клубків щодня, але це було не так. Власне, вона взагалі не вміла прясти. Перші 11 місяців вона жила дуже щасливо. Та в останній день одинадцятого місяця король показав дівчині кімнату з прядкою і сказав: Завтра ти маєш почати прясти. Пам'ятаєш, завтра вранці тебе тут закриють. Well, my dear, it's the last day of the eleventh month. Uh, yes. And tomorrow you'll have to start spinning. Remember? And the king took the girl to a room where there was a spinning wheel. Here's the room for you to spin, and here's the spinning wheel. Now, tomorrow morning you'll be shut in here with some food and some flax. And if you haven't spun five skeins by the evening, your head'll come off. And the king went away. І з цим король пішов собі геть. Бідна дівчина промовила до себе Я не можу випрясти п'ять клубків за день. I can't spin five skeins a day. Я взагалі не вмію прясти. I can't spin at all. Король відсіче мені голову. The king will cut my head off. Дівчина не знала, що ж їй робити далі, а відтак сіла і гірко заплакала. Oh, I don't know what to do. I can't spin five skeins a day. I can't spin at all. The king'll cut my head off. Oh, what am I going to do? And she sat down and cried. then all of a sudden she heard a knocking sound low down on the door. and she got up and opened the door. Дівчина почула, що хтось стукає у двері, і відкрила їх. Там стояла якась маленька істотка з довжелезним хвостом. Чому ти плачеш? запитало створіння, і дівчина розповіла йому про своє горе. Істотка її дуже уважно вислухала, а потім почала швидко вертіти хвостом. Oh. <laughs> The girl looked down, and there at the door was a little creature with a long tail. It looked up at her curiously. Why are you crying? What what's that got to do with you? Oh, go on. Tell me why you're crying. It won't do me any good if I do. You don't know that. <laughs> and the little creature twirled its long tail. Well, and the girl told the little creature the whole story right from the beginning And it listened very carefully. And when she had finished, it twirled its tail. <laughs> I can help you. you can. This is what I'll do. Listen carefully. Yes. Послухай но, сказало створіння, я тобі допоможу. Я щоранку буду приходити під твоє вікно і забиратиму кужіль. I'll come to your window every morning and take the flax. А потім я випряду для тебе п'ять клубків і принесу їх увечері. And I'll spin five skeins for you and bring them back at night. Щовечора. I'll come to your window every morning and take the flax. Yes. And I'll spin five skeins for you and bring them back at night. Every night? <laughs> Yes. Of course, the girl was very pleased about all this. but she didn't really like the look of the little creature, and she began to wonder what it wanted in return. But what do you want in return? well... Yes? Але що ж ти за це хочеш? запитала дівчина. І маленьке створіння їй і каже Ти маєш вгадати моє ім'я. You have to guess my name. Я даватиму тобі три можливості кожного вечора. I'll give you three guesses every night. І якщо до кінця місяця ти не вгадаєш мого імені, And if you haven't guessed my name by the end of the month, то тоді станеш моєю. then you'll be mine. You have to guess my name. Guess your name? Yes. I'll give you three guesses every night. three guesses? Yes. You have to guess my name, and if you haven't guessed my name by the end of the month. If I haven't. Then you'll be mine. mm. and the little creature laughed and twirled its tail. Now, what do you say? Отож, що ти на це скажеш? поцікавилося створіння. Дівчина подумала, що до кінця місяця напевно вгадає, як звати її гостя а відтак погодилася. Тут маленьке сторіння закрутило хвостом і скоса зиркнуло на дівчину. Їй той погляд видався настирним, але що ж тут було удіяти? Наступного ранку король привів її до кімнати з пряткою. Well, here we are. There's some food, and there's some flax, and there's the spinning wheel. And if you haven't spun five skeins by the evening, your head will come off. And the king went away. and then there was a knocking on the window. And there was the little creature sitting on the window ledge. <laughs> Hello? hello. Where's the flax? Here it is. Give it to me. So the girl gave the flax to the little creature, and it went away. Дівчина віддала кужіль маленькому створінню, і воно пішло собі. а ввечері знову почувся стукіт у вікно. Під вікном стояло хвостате створіння з п'ятьма клубками. А тепер вгадайно, сказало воно, як мене звати. «What's my name?» Дівчина спробувала відгадати. «Is it Jim?» «Джим», а створіння їй каже. «No, it isn't». Ні, не Джим. <laughs> «Hello!» and there was the little creature with five skeins on its arm. Here are the five skeins. I've spun them for you. Five skeins? Oh, thank you. Now. Yes? What's my name? <laughs> um, is it Jim? <laughs> oh, no, it isn't. Is it Ned? <laughs> Oh, no, it isn't. Is it Bill? No, it isn't And the little creature twirled its tail. And away it went. <laughs> Маленьке створіння завертіло своїм хвостом і пішло геть. Невдовзі по тому прийшов король, і дівчина віддала йому п'ять клубків. Hello, my dear. The girl gave him the five skeins. Here are the five skeins. Thank you. Very good. I see I shan't have to cut off your head tonight. <laughs> No. Tomorrow morning you'll get some more food and some more flax. Yes. Well, good night, my dear. Good night. And the king went away. З цим король пішов геть. І так воно тривало цілий місяць. Щодня до кімнати приносили їжу і кужіль. Вранці приходило хвостате створіння, забирало кужіль, а ввечері приносило п'ять готових клубків. От лише відгадати, як звати цю істоту, дівчина так і не змогла. Настав передостанній день місяця. Увечері маленьке створіння, як зазвичай, принесло п'ять клубків. <laughs> Here you are. Thank you. Now, what's my name? Is it Ebenezer? No, it isn't. <laughs> Is it a Obadiah? No, it isn't. <laughs> Is it No, it isn't that either. <laughs> and the little creature twirled its tail very fast. And it looked at the girl out of the corner of its eye. <laughs> and the girl didn't like the look of it at all. <laughs> girl? Yes. There's only tomorrow night. Yes. And if you haven't guessed my name by tomorrow night. If I haven't. Then you'll be mine. And away it went. Маленьке створіння сказало дівчині якщо ти до завтрашнього вечора не відгадаєш мого імени, то станеш моєю. Бідна дівчина була дуже нещасна. А тоді нагодився й король забрати прядиво. What is its name? What is it? And then the king came in. Hello, my dear. Hello. The girl gave him the five skeins. Here you are. Thank you. Very good. I see I shan't have to cut off your head tonight. no. Well, my dear, only one more day to go. Yes. Oh, I'm sure you'll have the five skeins ready tomorrow night, so I won't have to cut off your head. Я впевнений, що ти приготуєш п'ять клубків до завтрашнього вечора, сказав король, аби мені не довелося відрубати тобі голову. Аж тут раптом король розсміявся. Кумедна пригода трапилася зі мною сьогодні, сказав він. <laughs> What is it? Why are you laughing? Oh, <laughs> a funny thing happened today. oh, how interesting. Do tell me about it. <laughs> well, I was out riding in the wood a long way from here, and I heard the sound of. Guess what? I can't guess. A spinning wheel. A spinning wheel? Прядка. Король скакав верхи лісом і почув звук прядки. Ось тут дівчина зацікавилася по-справжньому. How interesting. Go on. Well, I got off my horse and I went very quietly towards the sound. And what do you think I saw? I don't know. Go on, tell me. A little creature with a long tail. Король побачив маленьку істотку з довгим хвостом. і та істотка пряла. A little creature with a long tail. And it was spinning. Oh. It was spinning very fast and twirling its tail very fast. And it was singing a funny song. It was singing, Nimmy, nimmy, not, my name's Tom Tit Tot. Nimmy, nimmy, not. My name's Tom Tit Tot. Yes. What do you think of that? Funny, isn't it? Ота істота співала кумедну пісеньку з отакими словами Nimmy, nimmy not, my name's Tom Tit Tot. Отож тепер дівчина дізналася, як звати маленьке створіння Том Тіт Тот. А наступного дня був останній день місяця. And there was the little creature on the window ledge. <laughs> Hello. Hello. Here are the five skeins. Thank you. The little creature came into the room and it twirled its tail very fast. <laughs> What's my name? The girl pretended to be frightened. Oh, is it Zebedee. <laughs> no, it isn't. Is it Methuselah? <laughs> Oh, no, it isn't. One more guess. If you can't guess my name this time, then you're mine. And the girl looked at the little creature, and then she pointed her finger at it and laughed. <laughs> nimmy, nimmy, not. Your name's Tom Tit Tot. You guessed it! Oh! Ти відгадала, проверещало маленьке створіння і вилетіло у темряву за вікном. Більше його дівчина ніколи не бачила. І цим казка майже закінчується, але ще не одразу, бо дівчина мала спокій 11 місяців, але не довше. Бо через ці 11 місяців їй знов було потрібно випрясти 5 клубків щодня. Але це вже нова казка. А з цією час прощатися. До зустрічі. Кбай! Подкаст BBC. Інформація про цю послугу на сайті bbc.ua.